บุ๊กทูสี่สิบเจ็ดสการเตรียมตัวเดินทางปริปร a v i na cestu คุณต้องจัดกระเป๋าของเราแล้วมุสิสบาลิตนาชกูฟอร์อย่าลืมอะไรนะ než smieš na nič zabudnúť. คุณต้องใช้กระเป๋าใบใหญ่ Potrebuješ veľký kufor. อย่าลืมหนังสือเดินทางนะ Nezabudni cestovný pas. อย่าลืมตั๋วเครื่องบินนะ Nezabudni letenku. อย่าลืมเช็คเดินทางนะ Nezabudni cestovné šeky เอาครีมซันแทนไปด้วยนะ Zober so sebou krém na opaľovanie เอาแว่นตากันแดดไปด้วยนะ Zober so sebou slnečné okuliare เอาหมวกกันแดดไปด้วยนะ Zober so sebou klobúk proti slnku คุณจะเอาแผนที่ถนนไปด้วยไหม Chceš si so sebou vziať mapu? คุณจะเอาคู่มือเดินทางไปด้วยไหม Chceš si so sebou vziať cestovného sprievodcu? คุณจะเอาร่มไปด้วยไหม Chceš si so sebou vziať dážnik? อย่าลืมกางเกงเสื้อและถุงเท้านะ Nezabudni na nohavice, košele, ponožky. อย่าลืมเน็กไท เข็มขัดและเสื้อนอกนะ Nezabudni na kravaty, opasky, saká. อย่าลืมชุดนอน เสื้อใส่นอนและเสื้อยืดนะ Nezabudni na pyžamy, nočné košele a tričká. คุณต้องใช้รองเท้า รองเท้าแตะ และรองเท้าบูท Potřebuješ topánky, sandále a čižmy. คุณต้องใช้ผ้าเช็ดหน้า สบู่ และกรรไกรตัดเล็บ Potřebuješ vreckouky, mydlo a nožničky na nechty. คุณต้องใช้หวีแปรงสีฟันและยาสีฟัน Potrebuješ hrebeň, zubnú kevku a zubnú pastu.